abdulla qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida hali sen eshitdingmi yo'qmi haytovur biz sening ustingdan bir ish qilib qo'ydik aqlli kishilarning o'g'illari ustidan qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas hoji o'g'lining bu javobidan yerga qaradi va nima deb davom qilishni bilmay qoldi istehzo aralash xotiniga qarab oldi yana orag'at jimjitlik kirdi biz sening uchun olim ponsat boshining qiziga unashib qo'ydik endi sen bilan to'y maslahatini qilmoqchi edik otabek onasiga bir og'iz so'z demay ma'noli qilib otasiga qarab oldi hoji uyatlik sumol shundoq deb qo'ydi sizlarni ranjitib bo'lsa ham bir martaba uylangan edim-ku. Endi sen uylansang, biz ranjirdik. Ranjimasalaringiz bu ranjishdan emas, hojatdan o'g'lim. Nima hojat? Hasan Alining so'ziga qaraganda, qaynotang qizini Toshkentga yubormas ekan. O'g'il o'stirib katta qilgan onangning bo'lsa, oldiga kelin qo'yg'usi keladir bu kungacha kelinsiz ham yashab keldingiz bundan keyin ham shusiz turib bo'lardi-ku o'zbek oyim marg'ilonliq tomonidan sehrlangan o'g'liga qarshi qizishib ketdi bir yillardan beri ichiga yig'ib kelgan kinasini to'kib berdi men seni bu umid bilan boqib katta qilmagan edim san bizning naslimizni ko'tarish o'rniga yerga urib bulg'ading biz sani marg'ilon andisiga bunchalik mukkadan ketishingni o'ylamagan edik adabsiz o'zingga qolsa shu marg'ilonliqni xotinga hisoblab ketaverar ekansanda uyatsiz xotin bo'lmasa nima axir qoshliq ko'zlik bir andi andi deganingiz nima o'zi andi andi yusufbek hoji o'g'lini bosish o'rniga javob ber degandek qilib iljaygan holda xotiniga qaradi o'zbek oyim andi ma'nosini bildirib andilarning sehrini rad qilish uchun biroz tutuluqib qiynaldi andi o'zi xitoylimi nima balo o'zi qalmoqdan tarqagan bo'ladir tushunmagan bo'lsang lo'lilarni bir toifasi <laughs> o'g'lim san onangning gapiga achchiqlanma ul har narsa desa faqat marg'ilondan uylanganingga qarshiligidan aytadir ammo mendan so'rasang marg'ilondagi na qudamiz va na kelinimizni hech bir vajh bilan kamsita olmayman balki bizga quda bo'lmoqqa eng muvofiq kishilar edi balli o'g'lim deyman saning tinib tinchishing o'sib unishing uchun quvonmagan ota ona soqqa hisoblanmaydir san bunga yaxshi ishon ammo bizning hozirgi ba'zi bir raylarimiz senga yotishib kelmas ekan bunga haqqing ham bor lekin ikkinchi tarafdan bizni ham haqsiz tashlab qo'yma o'g'lim bizning sendan boshqa umid nishonimiz hayot quvonchimiz yo'q dunyoda ko'rib o'ta turgan barcha orzumiz havasimiz faqat sengagina qarab qolgan biz xudo taologa minglab shukr aytamiz kim. Sen boshqalarning farzandidek eslik xushlik bo'lding kishilardek sen bilan iftixor qilolmasak-da, san orqali xijolat chekmasimizga ishondik ayniqsa onangning saning tufayli kechira turgan umidlari tobora ortib bordi bu kun onang saning oldinga tiz cho'qib va onang ko'ngli uchun men ham oraga tushib sandan so'raymiz san o'z xohishing yo'lida uylangan ekansan rafiqang sanga muborak bo'lsin eslilik davosida yurgan ota onang tilagi albatta shundan boshqa bo'lmas shu bilan birga saning sababi vujuding bo'lgan bir kishi o'z hayoti ichida bolasi orqali bir orzu havas kechirmoqchi uning bu orzusiga haq berasanmi yo'qmi yana ixtiyor o'zingda hojining bu so'zi o'zbek oyimg'a nechog'liq yoqqan bo'lsa otabekni shu qadar yeriga qaratgan edi hoji o'zidan oshirib so'zlagan bu so'zlarini shu gap bilan tamomladi bilgan topib so'zlar bilmagan qopib deganlaridek xonayning aytmoqchi bo'lgan so'zi faqat shu edi boyag'i gaplari bo'lsa o'z haqqini himoya yo'lida uning po'pisalarigina bo'lib mendan ham ko'ra onangni fe'lini o'zing yaxshi bilasan otadek hamon sukutda o'zbek oyim bo'lsa boshi bilan shundoq ishorasini berardi yusufbek hoji yuqorida o'tgan gaplarni quruq va asossiz so'zlamagan balki shu turmushning rukun va asosini bir daraja aytib o'tgan otabek esa buni shu muhitning bir o'g'li bo'lib eshitgan edi to'g'risi ham ul dadasi tomonidan so'zlangan haligi qonunga qarshi chiqish uchun lozim bo'lgan kuchga molik emas bas kuchsizlikning natijasi esa sukut edi ul bir tomondan shunday orzu havas uchun bola o'stirgan ota onani mukofotlantirmakchi va otasi aytgan hijolat chektirmay turgan o'g'illardan bo'lmoqchi ersa edi ham ikkinchi yoqdan o'zini asir etgan shahlo ko'zlar unga nafratlanib qaraganday bo'lurlar go'yoki vafosiz va'dasiz deb qichqirarlar edi to'g'risi ham uni ota ona mukofotiga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan narsa haligi ko'zlargina ammo uning bu isyonnamo harakatidan boshqa unsurlar qidirish va chiqarish o'rinsiz tushar edi ota ona orzusini ifoda etishdan bir soniya ham o'zining ko'z o'ngidan xayoli ketmagan anu ilohiy muhabbat uchun hech bir turli kamchilik kelmasligiga ishonsa ham hozir uning yuragini boshqa bir haqiqat tirnay boshlagan va vijdonni faqat shu masalagina o'rab olgan edi otabekcha eng nozik sanalgan bu masala qarshidagi javob kutib o'ltirg'uvchilarni nihoyat zeriktirdi bizni kuttirma o'g'lim qilishga agar xursandchilig'ingiz shu bilan bo'lsa har vaqt hozirman ammo ammo bir bechoraga ko'ra bila turib jabr ham xiyonat kimga xotiningami yo'q sizning oladirg'on keliningizga o'g'lingizning vujudi bilan orzuingizni qondirish oson bo'lsa ham keliningiz qarshisida meni bir jonsiz haykal o'rnida tasavvur qilingiz juda to'g'ri aytasan o'g'lim biroq onangning bir mulohazasizligiga boshdayoq men labimni tishlab qolgan edim hozirda ham shu holda qolmoqqa majburman biz hozir andishaning bandasi men emas onang biramni ishontirib qo'ygan bizning oiladan lafsizlik chiqishi menga ma'qul ko'rinmaydi otabek ota ona orzusiga o'z ta'biricha jonsiz haykal bo'lib rizoliq berdi ammo o'z rizolig'ining sharti qilib to'ydan ilgari marg'ilon borib kelishni va bir daraja ularga aytib o'tishni shundan so'ng to'y boshlashni ahd qildi ishning yengil ko'chishiga suyungan ona otabekning bu shartiga lom demasdan ko'ndi va orzuluq to'yni tez boshlash uchun o'g'lini marg'ilon ketmaga qistay boshladi galgi marg'ilon yo'liga qo'zg'alishi ortiqcha bir og'irliq bilan ikkilanish bilan o'ralgan edi kumushbibi uchun dunyoga sig'maslik bir shodliqning ko'rguvchi ko'zlarga ishonolmaslik bir baxtning bu gal ko'tarib bo'lmay turgan bir qayg'u chidab bo'lmay turgan bir hasrat bo'lib borishini ul yaxshi tushunar edi har bir gal marg'ilon borg'anida olib bora turgan nafis sovg'alari bu gal juda zaharlik ortiqcha alamlik bir sovg'aga aylangan kumushbibi bu sovuq kundosh sovg'asini ko'rganda ehtimol nimalar bo'lar va qandoq hollarga tushar edi bu mudhish sovg'ani ehtimolki uning ota onalari ham qabul qilmaslar birdan bir yolg'iz qizlar uchun bunday gapning yarashmasini aytib sovg'ang ham kerak emas o'zing ham degan javob bilan evaziga yuziga ham urarlar mana uning bu galgi oxir harakati va qo'zg'alishiga nimalar sabab edi bu og'riqqa orzu egalarining qistoqlari nihoyat berdi ya'ni chor nochor bu tutruqsiz sovg'ani ko'tarib yo'lga tushishga majbur bo'ldi otning boshini o'z ixtiyoriga qo'ygan ilgarigidek yurak oshqishlari ichida otni tez yurishga qistamay suvga tushgan nondek bukib bo'shashib yuz xil sovuq yaramas xayollar qo'lida ezilib o'zining dunyoda bormi yo'qlig'iga ham tushunmay ketaveradi hozir ko'klam kunlari qirlar tog'lar soylar ko'k qizil oq qora sariq zangor pushti go'las va tag'in allaqancha ranglik chechaklar bilan ustlarini bejab qishi bilan tungib arang yetishgan oshiqlarga yangi hayot yangi umid beradirlar qish bo'yi allaqaysi go'r ostilarda junjib chiqqan qush zotlari chumchuqlar chittaklar to'rg'aylar savalar va boshqa allaqancha qush turkumlari o'z to'plari bilan vichir vichir chug'ur chug'ur sayrab kuladirlar yer yuzini tutgan chechak gilamlari ustini o'pib yalaydirlar yotib cho'qiydirlar sapchib uchadirlar uzoq uzoqdan kakko qush ham arzu vujud qiladir kakko kakko poyonsiz qirlarning nihoyatsiz bichir bichir ko'rib to'ymaslik ko'k gilamlari va ularning dimog'larga majburiy iskatgan davo islari yoqimli hidlari har qandoq ishdan chiqayozgan hayot egasini ozgina bo'lsa ham epga ola biladilar shuningdek bu chechak qirlari o'z bag'rida suzib borgan otabekni ham o'ziga qaratmay qo'ymaydi uning fikri anu qorong'iliklar ichida sussa ham ko'zi chechak va sabzalar tomoshasida dimog'i hidlar istishmomida qulog'i qushlar nag'masida bo'ladir nima bo'lsa ham tevaragidagi ko'klam bechaklarini ko'zdan kechira boradir bora bora fikri ham shu ko'rinishlardan hissa olmoqqa boshlaydir o ana bir qaldirg'och to'rg'i qarab o'qdek otilib boradir uchgan yo'lida vijir vijir sayrab ham qo'yadir qaldirg'ochning qayg'usi yo'q suyganining oldiga tezroq yetish uchun shoshatirxondir sayrog'i ham suyganining ko'rish shodlig'i uchundir baxtlik qaldirg'och olgan sovg'asi ham qo'rqinch emasdir ota onasining ham orzu havaslari yo'qdir ularning turmush qonunlari juda yengil ikov ikov suygan suyganni oladilarda tog'larda yerlarda ko'klarda uchib beradilar men ham shu qaldirg'ochdek uning sari otilib vijir vijir sayrab uchar edim uning qaldirg'ochlik qanoti ota ona mukofoti bilan qayrilgan unga uchkala erk bermaydirlar lekin hayvon uning qayrilgan qanotiga qaramasdan o'zining eski adim tashlashda qirlar tog'lar oshib suvlar kechadir yetti sakkiz qayta borib kelgan tanish shahriga intilgandan intila beradir bu oshlar bu kechishlar o'zga vaqtlarda otabek uchun huzur va oshqish bag'ishlagan bo'lsalar bu gal uni nafratlantiradilar bormay qaytish fikri halidan hali ko'ngliga kelib turadir uzoqda qo'sh haydab yurgan yigitning ashulasi eshitiladir ikki yorni ajratuvchi bu falakning gardishi ruhlik kuchlik ko'krakdan chiqqan bu ashula tevarakni zir ettirib yuborgandek otabekka ham boshqacha bir ta'sir beradi go'yo bu dehqon o'zining istiqbolidan hikoya qilgandek bo'ladir bu bayt dehqonning og'zidan yana takrorlanib tag'in tevarakni yong'iratadir ikki yorni ajratquvchi bu falakning gardishi emas ota onaning orzusi o'zining sirlik ma'nosiga otabekning istiqbolini olib ko'ringan bu bayt nihoyat uni yig'latadir ko'z yoshlari yuzi orqaliq egarining qoshig'a va otining yolig'a toma boshlaydir qo'nib kirar edi bu gal oltinchi qo'nishda yetdi tevarakdan asr azoni eshitilgan vaqtda otdan qo'ndi otini qutidorning yo'lag'iga yetaklar ekan negadir yuragi o'ynab ketdi bu gal o'z odatidan o'n kunlar chamasi kechikkani uchun balki kutib o'ltirgandir deb o'ylab haligi yurak o'ynog'isi tag'in ham kuchaydi va yo'lakdan mehmonxona hovlisiga chiqqach ixtiyorsiz otining bo'yniga suyalib to'xtamoqqa majbur bo'ldi chindan ham ul ayvonning oldida kutib o'ltirgan edi xayolot ichida otabekning kelib kirganini ham sezmay qoldi nihoyat qora ohu ko'zlarini to'ldirib bunga qaratib olg'ach o'rnidan turdi da ichkari hovlisiga burilib ketaverdi bu burilish ma'nosiga otabek allaqachon tushunib qolgan bu o'zining kechikib uni zoriqtirgani uchun kechikish uchun bunchalik araz qilgan bu go'zalning kundosh uchun qandoq holga tushmog'i ma'lum edi otabek tamom bir esankirashda qoldi otini axtaxonaga bog'lab sovg'a salom to'ldirib kelgan ipak xurjinni ko'tarib ichkariga kirdi suyukli kuyovini yo'lakda ko'rgan oftaboyim qilib turgan yumushini uloqtirib otabekni oldiga yugurdi jonini ming tasadduq qilib ko'rishgach kechikkani uchun nechog'liq tashvishlar tortib va qandoq tushlar ko'rganini labi labiga tegmay so'zlay ketdi allaqayoqlarda qayoqlarda yurgan to'ybeka ham yugura kelib so'rashmoqqa uyalsa ham ammo chiroyli yigitning qo'lidagi xurjunni oldi oftoboyim yugura yugura qat qat ko'rpachalar solib kuyovni o'ltirishga taklif qildi va qarshilashni har galgidan ham oshirib yubordi lekin otabek bu qarshi olinishlarga juda ishonchsiz qarar bu kun bo'lmasa ertaga ota ona orzusi bilan bu siylanishlarni birdan o'zgarib ketmayiga iymon keltirib qaysi yo'sinda o'ltirib olganini ham payqamas edi oftob oyimning bir qancha yaxshi tilaklar bilan bo'lgan duosiga ham ishonchsiz qo'l ko'tardi va mash'um orzuning bundoq yaxshi duolarni ost ust qilishini o'yladi fotihadan keyin oftoboyim tovoqni xurmaga xurmani tovoqqa urishtirib kuyoviga qatiq olib chiqdi va otabekning ichmaganiga ham qo'ymay ichingiz yo'l g'uborini oladir deb qistay boshladi so'ngra to'y bekani choy qaynatishga buyurib o'zi kuyovi bilan so'rashdi voy o'rgilib ketay bolajonim e. eson omon keldingizmi horag'an ko'rinasiz ota onangiz salomatlarmi shukur sizga salom aytdilar ko'p rahmat ha hasanali otam sog'mi nega siz bilan kelmadi shukur sog' ba'zi ishlar bilan bo'lib kelolmadi nega yolg'on gapirasan hasanali to'y harakatlari bilan mashg'ul emasmi otabekning kirib o'ltirganiga bir necha daqiqa fursat o'tgan bo'lsa ham hamon kumush uydan chiqmadida arazini qattiq ushlagancha o'ltirib oldi oftoboyim kuyov yuzida ko'rilgan o'ychanliqni kumushning uydan chiqmaganligiga yo'yib qizini chaqirdi kumush qallig'ing keldilar ya chiqib so'rashishni ham bilmaysan oftob oyimning shu yo'sin chaqirishi uch to'rt qaytalab bo'lsa da kumush eshitmaganga solinib arzimagan narsalar bilan shug'ullangan bo'lib chiqa bermadi otabekning yuzidagi o'ychanlikka razm qo'ygan sayin oftoboyimning haligi shubhasi ulg'aya bordi kuyovni ko'zini shamg'alat qilib qizini oldiga kirdi va shivirlab kumushni urisha boshladi esingni yedingmi qizim ering sani deb toshkent degan shahardan kelsayu sen kim keldi deb oldiga chiqmasang tur chiqib so'rash arazlab ketib qolsa nima qilasan bu jumlani ko'nglidan kechirdi da onasidan ilgariroq go'yoki ayvon tog'chasidan bir narsa oladirg'andek bo'lib o'ziga termilib turgan otabekka yer ostidan sekingina bir kulib boqdi va tog'chadagi keraksiz bo'lgan bir piyolani olib yana uyga kirib ketdi o'zbek oyimning sehrchi joduchi deb qarg'ashi ham hikmatsiz bir gap emas kumushbibining bu kulib qarashi otabekka ajib bir inqilob yasagan edi undagi oniy bu o'zgarish juda qiziq va sira ishonmaslik edi ul bu yer tegidan bir kulib boqish ta'siri bilan ustidagi tog'dek bosib yotgan orzuni ag'darib solgan va qushdek yengil tortgan edi uning oniy bu o'zgarishi shundan iborat edi ularning orzu va rizoliqlari bu rizoliq sharofati bilan topiladirg'an savob yurtning yuqori quyi gaplari barchasi ham kumushning yolg'iz shu birgina kulib qarashi oldidan o'taversin oniy bu o'zgarishdan so'ng taraddudsiz shu qarorni ko'nglidan kechirdi ularning orzularini bularga so'zlamaymanda toshkentlarga ham bormayman undagi bu o'zgarish oniy bo'lganidek juda jiddiy ham edi ko'ngliga necha kunlardan beri uzala tushib yotgan bu chigil bir kulib boqish sehri bilan yoyilgan va marg'ilonda doimiy turg'unliqqa deb tugilgan edi bu o'zgarishdan keyin onadan tug'ma bo'lib yengil tortdi go'yoki mundan so'ng o'ziniki bo'lgandek qilib ishonch va sokit ko'zlari bilan uyga qaradi shu vaqt uy ichidagi sitamgar pari o'zining sehrli ko'zlari bilan otabekka yana kulib qarab turar edida go'yoki shu kulish bilan o'z sehrining qaysi darajalarda kuchlik bo'lganini so'zlab faxrlanar edi o'rtadan o'n besh kunlar vaqt o'tdi kumushning qaytalab so'rashiga chindan chindan bundan so'ng toshkent bormayman kelganning yigirmanchi kuni otabek hozirgina qayoqqadir chiqib ketgan edi iqtidor odatiga qarshi bozordan kunduz soat uchlarda qaytib keldi da otabekni so'radi yo'qlig'ini bilgandan so'ng xotinini mehmonxonaga boshlab chiqdi tinchlikmi tinchlik tinchlik mehmonxonada er xotin yonma yon o'ltirishdilar oftob oyim bu boshi oyog'i yo'q ishdan yorilar darajasiga yetayotgan edi otabekdan hech bir so'z eshitdingmi qanday so'z eshitdi har qachon so'zlaydir albatta men eshitaman toshkent to'g'risida hech gap aytmadimi toshkentga bir gap bo'lganmi e, toshkentga hech gap bo'lmagan mening muddaom boshqa to'g'rilarda qizingdan ham hech gap eshitmadingmi hech gap ha aytgandek kecha erining bundan keyin toshkent bormasligini so'zlagandek bo'lgan edi endi toshkent bormas emishmi bilmadim chinmi chin emasmi haytovur qizingizdan eshitgandek bo'lgan edim nima ota onasi bilan urushib kelgan yo'q men bu kun toshkentdan qiziq bir xat oldim kimdan qudangdan shuni senga o'qib bermoqchiman qudamdan axir o'zi nima gap eshitsang bilasan qudamiz mirzakarim qutidorg'a va qudachamiz xonimg'a yetim ma'lum bo'lgan kim bizlar munda sog' va salomatdirmiz va ul jonibdagi siz hurmatlik va izzatliklarni parvardigori olamdin sihatlaringizni salovati hamsa oldida so'rab turmoqdamiz ba'da maxfiy qolmag'ay kim kuyav o'g'lingiz xizmatlariga yuborilgan edi inshaalloh salomat yetgan bo'lsa kerak ammo siz hurmatlilarga ma'lumdir bizning shul otabekdan o'zga farzandimiz bo'lmay dunyoda o'zimizdan keyin qola turgan tuyoqimiz va ko'z tikkan orzu havasimiz umid hadafimiz faqat shul otabekdir muhtaram siz birodarimizning shul yagona o'g'limizni farzandlikka qabul qilib ammo bizning kelin bolamizni toshkentga yubormaganliklari bizning janoblardan bo'lgan minnatdorligimizni va yana o'g'limizga bo'lgan marhamatlarini bir oz tugallay olmadilar ammo kaminalari bu xususdagi aybni sizning ustingizga butunlay yuklay olmaymiz zeroki bizning boshimizda bo'lgan yolg'iz tuyoqliq savdosi sizning ham boshingizda bordir nachuk kim otabekning ko'p umri marg'ilonda o'tib bizlarni ham siz o'ylagan og'irlikqa solmoqdadir birodari aziz siz menim bu so'zlarimdan xafa bo'la ko'rmangiz zeroki faqiringiz bu so'zlarni bir yo'sini kelish vachhdan yozib o'tdimiz dunyo orzu havas uyidirlar yuqorida bayon qililganidek va o'zlari bilganlaridek ayniqsa qudachalarning dunyoga kelib kutgani shu yolg'iz o'g'ilning orzu havasidir janoblari bu ishga haq berurlarmi yo'qmi ammo azizlarning ruxsatlarini olmasdanoq otabekni toshkentdan ham taalluqdor qilmoqchi bo'lib bul ma'niga ba'zi harakatlarni qilib qo'ygan erdik ammo bizlarning bul ra'yimizga o'g'lingiz qarshi tushib harchand rad qilsa ham nihoyatda onasining so'zini yerda qoldirmaslik uchun qabul qilgan edi ammo bul to'g'risidagi siz janoblarning ruxsatlaringiz ba'dida javob bermoqchi bo'lib xizmatlariga ketgan edi siz hurmatlilar bul manni savob topirsizlarmi yo'qmi bu jihati yana marhamatlaringizga bog'liqdir bu maktubni yozishdan qasdimiz shu kim otabekning u ikkinchi taalluqqa astorayi bo'lmay va yana sizlarga aytmay bu tarafda bizlarni hijolat chektirib qo'yarmi deb o'yladik birodar ikromiy siz dunyo ko'rgan bir kishisiz onasining bu talabini xo'p mulohaza qilib ko'ringiz bu to'g'ridagi rayi o'g'lingizga qaraganda ham faqirlaricha sizlarda bo'lgan vajhidan albatta ko'ndirishga say va qo'shish qilursiz deb ishonamiz otabekning ikkinchi taalluqi to'g'risida kelin bolamizga bildirilmasa xo'p erdi bizlarning xursandchiliklarimiz yo'lida otabek birla toshkan tushib o'z qo'llari bilan to'yimizni o'tkazishingizga ishonib yusufbek hoji va qudachalari 17 savr oyida 1265 hijriyada yozildi qutidor xatni o'qib bitirdi da xotiniga qaradi oftob oyimga bu xat muzlik suvga sho'ng'itib olish ta'sirini bergan va o'ltirgan yerida sirra bo'lib qotib qolgan edi otalar uchun bundoq gaplar unchalik yomon ta'sir bermasa da xotinlarga qanday asar qilishi bilgulikdir oftob oyim uchun go'yoki qizining biror aybi uchun bu ishga majbur bo'lingandek kumush esa endi eriga suyumsiz ishdan chiqqan va burchakka tiqilgan uvadadek bo'lib ko'rina boshlagan edi maktubni eshitgan quloqlari yanglish eshitgandek bo'lar edi tag'in o'qib ko'ringizchi qaytarib o'qishning foydasi yo'q xatning maqsadi sen angлагандek qism ustiga kundash qutidor qafasga solingan qushdek urinmakka olgan xotinni bosmoq bo'ldi ortiqcha urinma ilgari haqiqatga tushunchi haqiqati nimasi bunda gap bor voy nima gap bor agar bu ishda kuyovingni ham izi sezilganda edi sen emas men ham bu gapga chidamas va qizim ustiga tushgan bu og'ir masalani tinchlik bilan qarshi olmas edim ammo bunda kuyovingning ishtiroki ko'rilmay shuning ila manim damim kesilib qoldi ha hali uni qizingga bundan keyin toshgan bormayman deb aytganda so'zlab edingga yolg'onmi kimmi eshitgandek bo'lgan edim eshitgandek bo'lgan bo'lsang ham bu so'z chindir nega desang xatning mazmunidan ham anglashiladirkim bu ikkinchi uylanishga otabek butunlay qarshi bo'lib faqat bu gap qudalaringni ishlaridir shuning uchun kuyovingning uylanishini qizing ustiga chin ma'nosi bilan kundash deb bo'lmaydir oftob oyim kutmagan joyda iqtidor tamoman otabekni ikkinchi uylantirish tarafida turib so'zlar va o'lganning ustiga chiqib tepar edi agar otabek bu ikkinchi uylanishga rizo bo'lsa edi birinchidan ruxsat olish uchun marg'ilonga kelib yurmas shoshmangchi o'zingizchi nimani so'zlayotibsiz bu ikkinchi uylanishda otabekning rizosizligini ha kuyovingizni rizolig'i bo'lmasa xudo xayrini bersin vassalom gap unda emasda voy nimada axir qizingiz ustiga kundosh balosini o'z qo'lingiz bilan yuklamoqchi bo'lyapsiz shekilli a ah, tushunmay yotibsan xotin voy hamma gapga tushunib turibdi xo'sh tushungan bo'lsang bu xatga nima deb javob beramiz bizga ma'qul emas deng ma'qul emas deyish bilan ish bitmaydir birorta dalil ko'rsatish kerak <laughs> toparsiz axir dalilini hatto ikkinchi uylantirish uchun bo'lgan sababini qizimizni toshdan yubormaganligimizda ko'rsatiladur sen aytgancha kuyoving toshkentdan ikkinchi uylanmasinda kumushni qudraring oldiga turg'un qilib yuboraylik tuzukmi voy nega men yolg'iz qizimni toshkentga yuboray biz qizimizni berishda marg'ilondan tashqariga olib ketmas va'dasi bilan berganmiz bu gaping to'g'ri ya men ham kumushni toshdan yubormoqqa qarshiman gap bu yerda biz otabekdan bu va'dani olg'onchoqda ota onangdan kechasan ikkinchi uylanmaysan degan va'dani ham olganmi edik bunday va'dani bergan bo'lsin bo'lmasin suyib olgandan so'ng ikkinchi uylanish so'zini ham og'ziga olmasin kim aytdi senga og'ziga oldi deb hech kim aytmagan bo'lsa ham siz orag'i tushmang deyman o'z oyog'ingizga o'zingiz bolta qo'ymang deyman pichoqni o'zingga ur og'rimasa boshqaga degan bir gap bor mendan ham sen yaxshiroq tushunib turibsanki agarda bizning rizoligimiz bo'lmas ekan otabek sira ham ikkinchi uylanmaydir masalan biz ikkovi qudalarning o'rnida bo'lib yolg'iz o'g'limiz boshqa bir shaharda biz tanimagan bir qizga uylanib qolganda o'ylab qara chiday olurmi edik o'g'limiz ko'rmaganda ham o'z shahrimizdan ikkinchi uylantirishga kirishmasmi edik bu tilagimizga qarshi tushib o'g'limizni o'z shahri va o'z uyda olib o'ltirg'uvchi qudalarimizga la'nat o'qib o'lim tilamasmi edik endi nima qilmoqchisiz nima qilar edim otabek ko'nmaganda ham ko'ntirib o'zim birgalashib toshkan tushaman qizingiz bechorada qizimga hech gap yo'q hali ham izzati hurmati o'z qo'lida qurib ketsin shu dunyoni ishlari qizingni toshkent jo'natishga ko'm bo'lmasa Yeah. <laughs> qayin ota qayin ona kuyov bu uch burchaklik o'ltirishdan otabek ko'nglida necha turlik shubha tug'ilmoqda edi bu odatdan tashqari chaqiriq nega mehmonxonaga bo'ldi nega kumush bu o'ltirishga chaqirilmadi qaynonasi nega unga termulib boqadir qutidor tomondan shu orada ul kutmagan bir savol ham tashlanib qo'yildi otabek uyalmay tortinmay javob beringiz bu gal toshkentdan chiqishingizdagi asl maqsadingiz nimaga edi o'zim sizlarni ko'rish uchun <laughs> to'g'risini so'zlangiz bek aytdim-ku to'g'ri aytmadingiz toshkentdan chiqqanimdagi maqsadni so'zlash sizlarga bir behuzurlik berganidek o'zimga ham og'ir u to'g'rida qat'iy bir qarorga kelganim uchun sizlarga so'zlab o'ltirish ham foydasiz so'zlash og'irmi mengagina emas hammamizga ham og'ir hmm. agarda biz rizoliq bersamizchi erining bu jasoratiga qarshi oftob oyimning yuziga rizosizlik belgisi chiqdi otabek ersa seskanib uyqudan uyg'ongandek bo'ldi va ikkilanib so'radi siz nimaga rizolik berasiz bu gal toshkentdan nima maqsadda chiqqan bo'lsangiz o'shanga toshkentdan nima maqsadda kelganimni bilasizmi <laughs> bilamiz bilamiz sizni bunday ishga rizolik uchun kim va nima majbur etadir hech kim hech kim majbur qilmaydir majbur qilgan narsa shunday kunlar uchun o'g'il o'stirgan ota onaning rizoliqlarigina balki sizni ham shu gap majbur qilar otam bilan onamning rizoliqlari uchun shundan boshqa sabab qurib qolganiga nima deyishimni ham bilmayman garchi garchi toshkentda ekan chog'imda bir rizoliq yo'liga bel bog'lagan bo'lsam ham endi bu belbog'lashni butunlay o'rinsiz bo'lganiga tushundim oftoboyim oz qoldiki to'g'ri deb qichqirsin ammo qutidor xotiniga xumrayib qaradi qisqaroq o'ylaysiz otabek otangiz bizga murojaat qilmaganda edi biz bu ishda betaraf qolsak bo'lar edi hozirda biz ham sizning so'zingizga qo'shilsak <laughs> siz emas yomon otliq biz bo'lamiz uning mulohazasini qilmang nega qilmaylik hamma aybni manim ustimga yuklab javob yozingiz toshkentda ekan chog'ingizda otangizni taklifini qabul qilgan edingizmi qabul qilgan edim bizning ruxsatimizni olg'ali marg'ilonga ham kelgan edingiz shundoqmi shundoq barakalla marg'ilonga kelib bu gapdan aynidingiz aynidim endi toshkentga marg'ilondan haydab borasiz mana mana ko'rdingizmi faqat bu ishda bizgina yomon otliq bo'lamiz o'zingizni shu xatongiz uchun ham bu gapni qabul qilmoqqa majbursiz otabek nima deb aytishdan ojiz qoldi va o'zining bolalik harakatidan seskandi va hijolat orasida so'radi otam sizga qachon xat yozgan edi kecha oldim demak ko'ndingiz men bu gapga durustlab o'ylamasdan javob berolmayman qancha o'ylasangiz ham javobingiz birgina bo'lishi kerak ya'ni rizoliq qutidorning bu so'zi juda ham qat'iy edi bu qat'iyatni anglovchi ko'nglidan chiqarayozgan bu masalani chinlab o'ylamoqqa majbur edi nima bo'lganda ham ko'nglining bir chekkasini kirlatib yotgan bu ota ona orzusi bir tomondan qaralganda juda yengil ko'chgan edi ammo ikkinchi tomondan masalaning yeshilmagan o'rinlari ham bor edi yaxshi men sizning taklifingizga ko'nayin ammo ko'nishning va rizoliqning zaruri qizingizda emasmi shu choqqacha g'ayib o'ltirgan oftoboyim yalt etib eriga boqdi yana cheksiz bir mehribonchilik nazari bilan otabekka qaradi siz qizimizning andishasini qilib o'ltirmangiz bek bu ishni eng yaxshisi unga bildirmaslikdir keyinroq o'zi ko'nikib ketar bu taraflardan tashvish lozim emas yo'q yo'q men bu ishga bashartdi deb ko'nganimda ham qizingizdan yashirmayman nega negaki uning rizoligini olmasdan turib bu ishga oyoq qo'yishi mumkin emas agar agar ko'nmasachi ko'nmasa men ham ko'nmaslikka majburman bu uzul kesil so'zdan qutidor o'ylab qoldi Aftaboyim bo'lsa qizining qadrini bunchalik arshlargacha ko'tarmakda bo'lgan yigitga o'zida cheksiz muhabbat poyonsiz ehtirom sezmakda va nima uchundir yig'lag'usi va kuyovi yuzidan o'pkusi kelmakda edi tuzuk tuzuk uning rizolig'ini o'zingiz olmoqchimisiz yo'q yo'q negaki qizingiz uchun haqorat bo'lgan bu so'zni aytish mening qo'limdan keladirgan ish emas er xotin bir birlariga qarashib qo'ydilar keyingi so'zni aytib bitirgach otabekning ko'ziga yosh kelgan edi o'zining holidan uyaldi shekillik ularning oldidan turib tashqariga chiqdi u chiqqandan so'ng eru xotin yana yarim soatcha janjallashib o'ltirdilar xufton namozdan so'ng yangilangan tashvishlarni biroz unuttirar umidiyla poychiroq yonig'a o'ltirib fuzuli devonni varaqlar edi ammo fuzulining rang barang she'rlari ustida qanoatlanib to'xtamas hamon varaqlagandan varaqlar edi shoirning nafis she'rlari hozir uning uchun tussiz so'zlar yig'indisidan boshqa bir narsa ham emas edilar ul shu vaqt to'sindan kitobni yopdi da ayvonga quloq soldi chunki hozirgina so'zlashib o'ltirgan kumush bilan onasining tovushlari o'chgan edi ul bu holdan shakllandi ayvondan ona bolaning qayoqqadir yo'qolganlarini payqag'ach tusida o'zgarish bo'lgani holda qaytib kelib o'ltirdi nima uchundir hozir unda biror fojiaga tushkuvchining holati bor edi kishi iztirobga tushgan kezlarida tilab emas ixtiyorsiz ba'zi bir yo'sinsiz ishlarga urinadir shuningdek ul ham jiddiy bir ravishda fuzuli mutolasiga berildi ul o'zining shubhasidagi gapga qoni oradan yarim soatlab emas bir soatlab vaqt o'tib borgan bo'lsa ham bu unga zerikarlik emas tez kelgandan kelmagani yaxshi yaxshilikmi yomonlikmi haytavur bo'ladirg'an ko'ngilsiz gapni kechikkani yaxshi fuzuliyni yaxshilab o'qish kerak shuning uchun ham ma'nolik she'rlardan boshini ko'tarmaydir da go'yoki aytarsiz kitobga mixlangan kumushning uyga kelib kirgani ham unga sezilmay qoldi uy qushlar kabi latif tovush chiqarmaslik qilib gilam ustidan yurib keldi da sekingina sham yonig'a otabek qarshisiga o'ltirdi uning ko'ylagining chiqargan yengilgina shamoli bilan yonib turgan sham lop etdi da ko'rishgandek o'ynashqandek bo'ldi bu holdan kitob ustiga mukkadan ketib o'ldirg'uvchi cho'chib ko'tarilib qaradi qarshisida fuzuli ta'biricha sebi zaraxdoni negadir qizarib novoka mechkoni ko'z yoshlari bilan juftlangan haligi pari edi birinchi qarashdayoq kutgan ishining to'g'rilig'iga inondi va osiylar kabi ko'zini yerga tikdi ul kumushdan itobomiz so'zlar achchiq toblar kutar birinchi itobdayoq ota ona gunohiga tavba qilishga hozirlanar edi ammo ish ul kutgancha chiqmadi kutilmagan joyda go'yoki uni bu og'ir holdan qutqarmoqchi bo'lgandek Fuzuli yaxshi kitob men ham yolg'iz qolgan kezlarimda bu kitobdan boshimni ololmas edim siz hammi otabek garangsib qolgan o'zini ovutmoqchi bo'lgan bu oliyjanob go'zalga nima deyishni bilmas qayerdan so'z boshlashga hayron edi kim yig'latdi sizni yig'labmanmi ko'zingiz kiprigingiz o'zi shunaqa yig'latgan men emasmi kitobni nega yopdingiz ochib o'qing men eshitay ota ona rizolig'ini ko'z yoshingizga arzitdimmi men men rozi men ko'ndim ko'ndingiz nega hmm. negaki men sizga ishonaman shuning uchun shuning uchun ko'ndi ko'nglingiz farishtalar ko'nglidek sizning ham ko'nglingiz bo'lmasa nega yig'ladingiz o'zim meni meni unutmaysizmi lazımman kumush otabek yaqiniga surildi va tirsaklari bilan uning tizzasiga boshlab erkalandi xaridor tarafidan ertaga toshkan jo'nash e'lon berildi ikkisining ham vaqtlari sham yonida so'zlashib salimsoq yeb ko'k choy ichishdan zerikkan kishilar choyxonaga qovoq devonaning kelishi bilan unga so'z qota qoldilar bir kosa choylaring bormi qo'vari he bor bor avliya bitta bachcha bo'lsangiz idishi bilan siznikida qovoq devona deganimiz o'rta yosh siyrak soqol qotma kun issiqligiga qarshi o'chakishgandek boshiga eski telpak egniga paxtasidan boshqasi to'zib ketgan gup chopon kiyib yangi bo'z belbog'ni 5-6 aylantirib bog'lagan va unga 5-6 ta chilim qovoqdan tortib to suv qovoq nos qovoq va tomosha qovoqlargacha osgan qovoqlarni og'irligidan arang harakat qiladirgan o'z zamonasining mashhur bir devonasi edi bu devona toshkentning barchasiga ma'lum beklardan boylardan qisqasi shaharning katta kichigidan o'zga ixlosmandlar orttirgan va ko'plarning tarafidan qilgan karomatlari rivoyat etilgan bir majnun edi shahardagi har kim uning oshnasi karomati bilan beparvo bo'lganlar ham uning qiziq harakatlariga va tutal so'zlariga qiziqar edi bu choyxonadagilar ham shu keyingi sinfdan edilar birorta ixlosmand qo'lidan boplab tamoq yegan bo'lsa kerak hozir o'shani chanqovini bosmoq fikrida edi <laughs> bachchang kim bachcham hmm, bachchang kim e, onam meni bachchalik uchun tug'magan choyni bir choyidan xo'sh onangiz sizni nima uchun tuqqan bo'lmasam ham <laughs> xonning qo'yini boqish uchun qovoqlarni belga taqish uchun choyni <laughs> berchi o'viri choyingni ber eh, o'viri devonaga bir piyola choyni ichishga ham tinchlik bermadilar ulardan bittasi ko'zni shamg'alat qildida belidagi qovoqdan bittasini yulib ham qochdi ish yomonga aylandi quvlab tutolmadi so'ngra kelib yana bir kosa choyni ichdi va unga bunga qovog'i to'g'risida iltimos qilib qaradi bo'lmag'ach qovog'ini qo'msab hungur hungur yig'lamoqqa oldi ermakchilarning kutgani ham faqat uning yoshi mishig'iga mishig'i tupugiga qo'shilib yig'lashi edi qovoqni yulib qochgan tomdan kelib sufaning ustidagi so'riga qovoqni osdi va o'zi tushib devonani yoniga keldi qara qara qara qara qara qara qara hey qorisini ushladingizmi devona ha yo'q uka yo'q qovog'imdek tushib bo'lsin qochqanchi ketdi ketib qoldi ketdi birov eski jivoda ko'rganligini va qovoqqa minib ketayotganini so'zladi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 vay hovarıyla. Cinliler, cinliler. vay geziyor hovarılar. Hovarılar. Cinliler hovarılar. Ha tüzük, tüzük avlıya. Kovağızı düşürüp yersem nima berasiz ah. eh, so'raganiol so'raganingni ol jinni jinni oyim qishlog'iga bek bo'l tentak tilla jabdulik osmin jinni voy men oyim qishlog'ini bekligini uddasidan chiqolmayman qovoqlaringizni kasbini aytib bersangiz bo'ladi menga <laughs> devona bu shartga ko'ndi qovoq tushirilib devonaning qo'liga eson omon tegdi mahbuba ortiqcha bir ehtiyot va e'tibor bilan belga boshqa yo'ldoshlari yonig'a tugildi manov mana mana manov musulmon cho'loq mana buni منه منو خدای بچه منه منه منه منه منه bu narkelle Abunuz abunuz Manaları Moskova yıpkatama Hey hey hey hey hey hey Toktayın Toktayın bir gap bor mana u belingizdagi belbog'ni qayerdan o'g'irlab oldingiz o'g'irlaganim yo'q o'g'irlaganim yo'q qo'y qo'y qo'y tegma yuborma bo'lgan tegma tegma qo'y o'tgan kuni o'g'irlatgan belbog'ing shu emasmi karimqul ha xuddi o'g'irlatgan belbog'im Bana tuttu oğlunu. Git. Seni gibi. Seni gibi. Boston meniki shu. Besh. Hozir bo'lmasa mir shapshaq qilaman. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Chaqirma, chaqirmanglar, chaqirmanglar. Ichsanmi? Uvaringni. Nima deydi bu? Ey, menga qara, ey, menga qara. To'g'risini ayt. Buni qayerdan o'g'irlading? Qayerdan? O'g'irlamadim. O'g'irlamadim, tentak. Hoji pochayni to'yidan oldim. Cinlerim ha? Hadi paçayla toydan oldum. Cinlerim. Hey, hey, hey, hey. Toshkentda Hoji Pochadan ko'p bormi? Ha, o'g'ri. O'g'ri. Nima bala? Hoji Pochani tanimaysanmi? Tintak. O'sha Hoji Pochada. Jinni. Hali Yusufbek hojichi. O'sha axir o'sha o'sha to'y qildi. to'y bo'ldi bazi bo'ldi o'g'li uylandi qo'y cho'rmak qo'yaday devona ermakchilar qo'lidan arang qutulib chiqdi ammo ularning ichidagi ko'zini bog'lagan bir kishi nima uchundir devonaning orqasidan ergashdi choyxonadan anchagina uzoqlashgan edilar ho devona nima deysan ko'z og'rig'i qo'rqmangiz devona nima nima ishing bor to'xtang e, sizga nazrim bor ha man to'xta deyman kelma kelma kelma ko'z og'rig'i kelma hali kim o'g'lini uylantirdi deding kim uylantirdi deding aytding ku choyxonada aytding choyxonada belboni qayerdan olding buving berdi to'g'ri to'yga keldingmi ha to'yga keldim Yusuf yusufbeynikiga belbog'ing yo'qmi yo'q to'y o'tganda kelibsan yusufbek qaysi o'g'lini uylantirdi nechta o'g'li bor nechta o'g'li bor bitta tegindan keldingmi opang omonmi omon omon qachon uylantirdi o'zing uylanganmisan Paradigimden neçe günde geldi? Beş günde. Kaçağı uylandırdı. Hey, eşek kim minip mi? Ya yok. Eşek kim minip? Hey, hey. Eşeğin var mı? Var. Hey, kıttay versek. Beremem. Fakat oldun ayt. Kaçağı uylandırdı. Toy o'tganda kelibsan. <laughs> Tentak. Mengachi <laughs> bir tavara osh ber. Bozordan osh bir bersam yeysanmi? Voy! yuzingga qachon chilchak chiqdi qachon uylantirdi deding e to'y o'tgandan kelibsan dedimku bir hafta bo'ldi o'n bo'ldi bir oy bo'ldi <laughs> e, hali charlari e, endi bo'lar emish <laughs> charlarga bor charlarga e, qora tegin toshkentdan uylantirdimi <laughs> ahmoq toshgandan bo'lmak e, qora tegindan uylantirar edi shundan keyin ko'z og'rig'i choyxonaga qaytdi siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining oltinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova